Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Մոմագործությամբ Արցախում շատ քչերն են զբաղվում։ Մոմերն առհասարակ ոչ միայն տոնական զարդարանքի մաս են կազմում, այլև դրանք օգտագործվում են յուրօրինակ ինտերիերի համար։ Մոմերի կախարդական աշխարհ Մարիան բոլորովին վերջերս մտավ։ Աշխարհն այդ իր իսկ խոսքով զարմանահրաշ է, գունագեղ ու հետաքրքիր։ Հարուստ երևակայության արդյունքում էլ ստեղծվում են յուրօրինակ գործեր։ Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն այսօր Մարիան է։ Բարև ձեզ, Մարիա, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ես ռադիոընկերներին շտապ եմ տեղեկացնել, որ Մարիան զբաղվում է մոմագործությամբ։ Բիզնես գաղափարը ինչպես ծնվեց։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Բիզնես ունենալու գաղափարը վաղուց պատտվում էր գլխիս մեջ, սակայն այդ միտքը իմ մեջ ավելի հասունացավ կյանքի այս փուլում։ Չնայած տարիքից կարող եմ փոքրինչ անվստահություն առաջացնել, բայց հաճախորդներից դրա դրական արձագանքները ինձ ոգեշնչում են ավելի մեծ աշխատանքների։ Մայրս հրուշակագործ է, տորթերի process-ում ինձ միշտ գրավում էր արտաքին տեսքի համար դեկորացիաների պատրաստման հետ կապված աշխատանքները, սակայն ես այդ հմտությունները նախընտրում էի կիրառել այլ ոլորտում։ Մայրս օգնեց հասկանալ, թե որ բնակավարն է ավելի հոգեհարազատ ինձ։ Ինձ գրավեց մոմերի գործը։ Չնայած այդ ժամանակահատվածում արդեն կային մոմագործությամբ զբաղվողներ, սակայն այդ այդքան էլ տարածված չէր Արցախում, որոշեցի, որ պետք է լինի հենց մոմերը։ Ինչպես դուք նշեցիք, ձեր խոսքում մոմագործությունը այնքան էլ տարածված չէ Արցախում։ Ես Գործար Արցախ հաղորդաշարի շրջանակում առիթ ունեցել եմ հանդիպել մոմագործությամբ զբաղվող Լիանայի հետ, բավականին հետաքրքիր գործեր է նա անում, տեսեք, բայց այնուամենայնիվ դուք որոշեցիք այս ոլորտը։ Ասեմ, որ այն փոքրինչ դժվար է եւ ռադիոն կնդիրներին մի քիչ պատմենք ընդհանուր process-ի մասին, հումքը որտեղից եք ձերկ բերում, ինչպես եք պատրաստում, մտահղացումը այդ դիզայնի հետ կապված, ինչպես է ստացվում առհասարակ։ Նաեւ տեղեկացնենք ռադիոն կնդիրներին, որ այդ գործնեությամբ դուք սկսել եք զբաղվել անմիջապես բլոկադայից հետո, այո, դեկտեմբեր ամսին։ Աշխատանքս սկսել եմ դեկտեմբերից, չնայած բլոկադային չեմ հուսահատվում, սկսնակ լինելով հանդերձ ունեմ բավականի պատվերներ, հումքը բերում եմ Ռուսաստանից, բլոկադայի պատճառով որոշ խնդիրներ առաջացան։ Խնդիրներ առաջացան, ապրանքների կեսը մնացել է Գորիսում, հումք չկա Արցախում, այդ պատճառով դժվար է։ Դուք նշել եք, որ մոմագործության արվեստը հոգեհարազատ է ձեզ։ Ինչպես նշեցի, մայրս էր իր տորտերը պատրաստելիս դիզայն էր անում եւ եւ դուք տեսել եք այդ դիզայնը, ինչու եք այդ ամենը որոշել գործածել մոմի արվեստում, մոմագործության ոլորտում։ Ասենք փոքր ժամանակ եղել են մոմի հանդեպ սեր, նման բան եղել է։ Ուղակի։ Ուղակի, պատահական։ Ինչ են պատվիրում։ Առաջարկեց ով առաջարկեց մայրիկը մայրս առաջարկեց ըհը եւ միանգամից սկսեցիք միանգամից սկսեցի ինչպես ձեր մասին իմացան համակարգացիները ես գիտեմ որ թեպետ կարճ ժամանակահատվածին դուք նոր եք մտել բիզնես ոլորտ բայց այդուհանդերձ ունեք բավականաչափ պատվերներ ինչպես հաճախորդները իմացան ձեր մասին Սկզբնական շրջանում պատվիրատուներս հիմնականում ծանոթներս էին։ Կար ժամանակահատվածում պատվիրատուներս մեծամասնությունը կազմեցին անծանոթներ, առաջին պատվիրատուս մեծահասակիներ։ Այդ պատճառով վախ կար, որ աշխատանքը չեմ կարողանա ավելի գեղեցիկ կատարել։ Վախերս ապարդյուն էին։ Այդ կինը դրական արձագանք տվեց, հետո այդպես շարունակվեց, զբից ծանոթներս, հետո արդեն անծանոթները Ինչ էր պատվիրել օրինակ այդ կինը։ Այդ կինը պատվիրել է վարդ, մոմվարդ, տոնածար եւ նրան դուր եկավ ձեր կատարած աշխատանքը։ Ինչն է նաեւ ողքեվորեց ձեզ։ Ողքեվորեց ինձ շարունակելու։ Շարունակելու է տանալու։ Ահա, Մարիա, դուք այսօր on-line հարթակում եք դեռևս աշխատում, բայց եւ նաեւ ինչ անվամբ եք դուք շուկայում։ Մոմարի անվամբ։ Մոմարի։ Այո։ Ինչ է նշանակում կոնկրետ բացատրություն չունի այդ անվանը, չէի կոնորոշվում, թե ինչ անուն պետք է լինի իմ բիզնեսին, պատահական շատ անուններ էի հնչեցրել, պատահական ասացի մոմարի կատակի ձևով, ու այդպես մնաց մոմարի։ Հիմա աստորեն դուք ներկայանում եք որպես մոմարի on-line հարթակում, մարդիկ ձեր մասին գիտեն այդ անվապ, իմանում են այդ անվապ։ Հետագա պատվերները ինչպես եղան, ինչ սկսեցին պատվիրել ձեզ, օրինակ ավելի շատ այսօր ինչն է պահանջված, ինչ են պատվիրում պատիրում են տարբեր, նաև բաժակով մոմեր եմ անում, նկարները վրեն։ Ինչքան ժամանակ է պահանջվում ձեզ օրինակ մեկ պատվերը կատարելու համար։ Սկզբում շատ կար օր, օրեր տևում, երկու օր էր տևում, բայց հետո հարմարվեցի մի քանի ժամվա ընթացքում կարողանում եմ պատրաստել։ Իսկ պատվերները շատ են լինում։ Ոչ միշտ, բայց հա, Այո, տոնական օրերին նաև Ավելի շատ տոնական օրերին։ Ահա։ Այո, օրինակ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը կանանց միամցյակը երբ մեկնարկեց եւ միամիտ ժամանակ կա։ Ունեք պատվերներ։ Այս պահին չէ, բայց միջև մարտի 8-ը եղել է։ Մարիա, քանի որ շրջափակման հետևանքով դուք չեք կարողանում այսօր հումքը ձեռք բերել, ինչպես եք աշխատում, ասենք, եղածով բավարարվում եք։ Չէ, եղածով բավարարվում ենք, փորձում ենք գտնել, սովորական մոմերից ստանում ենք մեր մոմերը, Երևի պատվերների շրջանում նաև ավելի շատ զոհված մեր հերոսների անվամբ նկարներով նման պատվերներ ունեցել եք։ Նման պատվերներ շատ չեմ ունեցել, բայց եղել է։ Սովորաբար յուրաքանչյուր նոր բիզնես սկսելուց առաջ մարդիկ հանդիպում են դժվարությունների։ Ինչ դժվարությունների եք հանդիպել։ Կարծում եմ բոլորներ աշխատանք կատարելիս հանդիպում են դժվարությունների, դժվարությունները իհարկե միշտ կան, բայց եթե ունես նպատակ, եւ պետք է հասնես նպատակի, ցանկացած դժվարություն հաղթահարելի է։ Իմ հասակակիցները իրեն ժամանակը ավելի շատ անցկացնում են ընկերների հետ սոցցանցերում, ժամանակի մեջ ընդհանրապես չեմ տեղավորվում, ունեմ մեծ ցանկություն ընկերներիս միանալու, բայց քանի որ իմ Արչև ունեմ մեծ նպատակ, գիտակցաբար հրաժարվում եմ այդ ամենից, ժամանակս օգտագործում եմ իմ դեռ փոքրիկ բիզնեսը ավելի զարգացնելու ուղղությամբ։ Մարիա ջան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք նաև, որ ունեք նպատակներ եւ այդ իսկ պատճառով գերլարված աշխատում եք։ Մի քիչ բացենք ճակերտներ եւ նպատակների մասին խոսենք, առաջիկա ձեր ծրագրերի մասին խոսենք։ Ունեմ շատ մեծ նպատակներ մոմերի հետ կապված, կցանկանայի դա մնա իմ փոքրիկ գաղտնիքը, համոզված եմ, որ հետագայում դեռ շատ կլսեք իմ աշխատանքների մասին։ Մենք էլ համոզված ենք, որովհետեւ եթե նման энտուզիազմով եք մտել գործի մեջ եւ նման ջանասիրությամբ եք աշխատում, մենք էլ համոզված ենք, որ մոտ ապագայում արդեն կլսեն ձեր մասին շատ ավելի մեծ լսարաներում։ Իսկ ասենք, թեպետ չեք ուզում ձեր նպատակների մասին խոսել, ճակերներ բացել, այդուհանդերձ նպատակներում կա սեփական խանութ ունենալ, ասենք։ Այո։ Ես այս պահին բացեցի մի փոքր ճակերտները։ Ինչևէ հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի եւ դուք կհասնեք ձեր նպատակներին։ Եվ խոսենք մտավախություններից։ Ունեք մտավախություններ։ Անկեղծ ասած ես շատ եի վախենում, որ հենց 15 տարեկանում ես կարող եմ ունենալ իմ սեփական բիզնեսը։ Ունեի մեծ մտավախություններ, որ հասարակության կողմից չեն ընդունվի իմ աշխատանքները։ Ինձ ամբողջովին աջակցեցին մայրս, քույրս, եղբորս, կինը եւ միջև օրս էլ նրանք իմ կողքին են։ Նրանց շնորհիվ ես սկսեցի այս գործը։ Մի քիչ խոսենք պատրաստման ընթացքից։ Ինչպես եք օրինակ պատրաստում, որպեսզի ռադիոընկերները պատկերացում կազմեն։ Մոմերը լցնում են մոլդերի մեջ, հետո ձևափոխում, մշակում, լինում են դեպքեր, որ շատ երկար է ստացվում, օրեր, 2 օր, 3 օր, բայց ստացվում է։ Բայց ստացվում է։ Ահա։ Մարիա, սովորաբար գործ սկսելուց առաջ նաև խոսեցինք դժվարություններից, ռիսկերից, ինչ են հուշում առաջին քայլերը, ասենք դուք նոր եք մտել բիզնես ոլորտ, նոր եք սկսել զբաղվել մոմագործությամբ, դրական դինամիկայի արձանագրվում։ Պահանջարկը կա, պետք է ուղակի աշխատել։ Աշխատենք, մեր եթե նպատակ ունենք, հասնենք նպատակներին, հետ չնայենք, միշտ առաջ եւ դժվարությունները հաղթահարեք։ Այո։ Բարի, հենց այդ նոտայի վրա էլ ուզում եմ ավարտել մեր հարցազրույցը։ Չնայած երիտասարդ տարիքին բավականին մեծ երանդով եք գործարար ոլորտում, ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն ենք մաղթում եւ շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք նույնպես։ Thank you Հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները, երիտասարդ գործարարը շարունակում է իր գործունեությունը։ Նպատակասլաց աղջկա համար դժվարությունն ընդամենը փորձ է, որը հաղթահարվում է հեշտությամբ։ Ամենակարևորը հոգու ջերմությունն ու վառ երևակայությունն է, որոնց արկայության դեպքում գործն արդեն հաջողված է։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։